Sa nakaraang mga pag-aaral dito po sa unang kabanata ng Isayas, pinagbulayan po natin ang paglimot at paghihimagsik ng Huda kay Yahweh. Bagay na nagdulot ng kasiraang spiritual, moral, sosyo-political sa kanilang bayan. At sa ating pagpapatuloy, tayo ngayon ay dadako na dito sa talatang labing siyam hanggang sa talatang tatlumpu at isa. Dito pa rin po sa unang kabanata ng Isayas. Sa mga talatang ito ay patuloy nating aalamin at papakinggan ang matyagang panawagan ni Yahweh sa kanyang bayan habang ating nilalasap ang mga aral na ating matututuhan rito para sa ating buhay at lipunan. Ngayon ay hayaan po ninyong basahin ko po ang sinasabi sa talatang labing siyam at sa talatang dalawang po bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang wika ng Panginoon. Kung kayo'y sasang-ayon at magiging masunurin, kayo'y kakain ng mabubuting bagay ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at maghimagsik, kayo'y lalamunin ng tabak sapagkat ang bibig ng Panginoon ang nagsalita. Ngayon sa talatang ito makikita natin na ang pagdaloy ng pagpapala ng Diyos ay nakabatay sa pagsunod ng kanyang bayan. Ito ang prinsipyo ng pagpapala na ipinapahayag sa kautosan ni Moises na malinaw nating mababasa sa ikadalawamputwalong kabanata ng Deuteronomio. Kaya dito sa talata, uh, mapapansin natin na inilalagay ng Diyos ang kapasyahan sa kanyang bayan. Ibig sabihin, kung pagsisisi at pagtalima sa kalooban ng Diyos ang magiging pasya ng Huda at Israel, ang biyaya ng Panginoon ay bubuhos sa kanilang buhay. At patuloy pa ni Yahweh sa uh, talatang 24 hanggang 26. Ganito po ang wika ng Panginoon. Kaya't ang Panginoon, Diyos ng mga hukbo, ang makapangyarihan ng Israel ay nagsasabi, Ah, aking ibubuhos ang aking puot sa aking mga kaaway at maghihiganti ako sa aking mga kaaway Aking ibabaling ang aking kamay laban sa iyo at aking sasalaing lubos ang iyong dumi tulad ng lihiya at aalisin ko ang lahat ng iyong tingga. At aking ibabalik ang iyong mga hukom na gaya ng una at ang iyong mga tagapayo na tulad ng pasimula. Pagkatapos ay tatawagin kang lungsod ng katuwiran ang tapat na lungsod. Batay po sa talatang yan, ganyan po yung mangyayari sa Huda at Israel kung tapat lamang sila na susunod sa kalooban ni Yahweh. Makikita natin na binigyan sila ng Panginoon ng malinaw na pahayag tungkol sa magiging bunga ng kanilang pagsunod at pagsuway at nagpapakita lamang ito na ang Diyos ay laging may malinaw na katibayan na magiging gabay natin sa ating buhay. Siya po ay laging may malinaw na mga prinsipyo tungkol sa kanyang pagpapala at sa dahilan kung bakit tayo nasasadlak sa mga suliranin at kahirapan at maging sa ilalim ng kanyang kahatulan. Lagi pong malinaw ang Diyos sa kanyang mga sinasabi at sa kanyang kalooban. Ang sabi pa sa 27 hanggang 29 na talata, wika pa rin po ni Yahweh sa pamagitan ni Propeta Isaias, ang sayon ay tutubusin ng katarungan at ang kanyang mga nanunumbalik sa pamagitan ng katuwiran. Ngunit magkasamang lilipulin ng mga mapaghimagsik at mga makasalanan at silang tumalikod sa Panginoon ay magwawakas Ngunit ikakahiya mo mga punong kahoy na iyong kinagigiliwan at kayo'y mapapahiya dahil sa inyong piniling mga halamanan. Maraming pwedeng alamin po sa mga talatang ito mga kaibigan. Ang ngunit gusto ko lang pansinin na may dalawang kalagayan lang dito sa daigdig ang pwedeng kalagyan ng tao. Ang una ay matatagpuan sa biyaya ng Panginoon at ang ikalawa ay siyempre sa piling ng Diablo. Ito ang dahilan kung bakit napakahalagang ipahayag ang mabuting balita. Sapagkat maliban sa salita ng Diyos, hindi maliliwanagan ang puso't isip ng tao tungkol sa kanyang tunay na katatayuan sa harapan ng Panginoon. Tulad ng Huda, bagamat inihahayag ng kautusan na si Yahweh lamang ang tunay na Diyos, subalit gumawa pa rin sila ng kalapastanganan sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na kanilang isinasabit na ayon sa talata sa mga punong kahoy at binibigyang dekorasyon sa kanilang mga piniling halamanan ang kanilang pangunawa ay pinagdilim ng kasalanan na anupat pat pinalitan ng kanilang mga kahangalan ang tunay at dalisay na katotohanan ng Panginoon ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. At bunga nga nito, wika ni Yahweh sa 30 at 31 talata, sapagkat kayo'y magiging parang kahoy na ang dahon ay nalalanta, at parang halamanan na walang tubig, ang malakas ay magiging parang bagay na madaling masunog at ang kanyang gawa ay parang kislap at kapwa sila magliliyab at walang papatay sa apoy. Kita mo kaibigan? Ang talatang ito ay larawan ng taong naliligaw ang pangunawa at landas, tao na walang Diyos sa puso, sa isip, salita, kaluluwa at lakas tulad ng isang tuyong halaman, ang kanyang buhay ay hindi pinalulusog ng salita ng Diyos at ng presensya ng Espiritu Santo. At oo, bagamat sa panlabas na anyo ang isang tao ay maaaring malusog at magarang manamit, na siya ay may kotse, uh, malaki yung bahay at maraming pera, ngunit kung ang kanyang espiritu ay walang kaugnayan sa Diyos kaibigan, siya ay katulad ng tuyong dahon. At kaibigan, ang larawan at kalagayang ito ay hindi pagmamalabis ng salita eh. Ito po ay salita ng Diyos. Ito ay paglalarawan ng Diyos. At ito po ang kalagayan na mayroon ng maraming Pilipino ngayon. Ngunit yun nga lang, hindi nila ito naunawaan sapagkat ang kanilang isipan at damdamin ay natutuon sa makalaman at makamundong bagay na naglalayo sa kanila sa pag-ibig sa Diyos. Ang masakit pa nito, maraming mga Pinoy ngayon na hindi matanggap ang ganitong paglalarawan ng salita ng Diyos sa kanilang buhay, na sila ay katulad ng tuyong dahon na nahahanda sa pagsusunog ng hatol ng Diyos. At minsan nga eh, sa pagpapahayag ng ganitong spiritual na kalagayan, tila ang Diyos pa ang siyang nagiging masama. At bakit? Dahil ang gusto nilang Diyos na marinig at puntahan sa simbahan eh yung puro pag-ibig lamang. Walang kahatulan, walang iniuutos na pagsisisi, at walang impyerno na sinasabi. Subalit ang ganitong uri ng pananaw ay isa pong kahangalan, isang panlilinlang sa sarili at pagtakas sa katotohanan. Ang ganitong pananaw ay nagpapakita ng kawalang unawa ng maraming Pinoy sa persona at salita ng Diyos ng Biblia. Pero sa kabilang banda, sa praktikal na pananaw, gusto ko ring sabihin na uh, madalas ang dahilan kung bakit ang buhay ng tao ay nagiging katulad ng tuyong dahon, na ang ibig sabihin puno ng suliranin at hirap ng kalooban ay dahil sa sarili rin mismong kagagawa ng tao eh. Ang ibig kong sabihin, siya ay gumagawa ng mga pagpapasya sa buhay na bunsod ng pagtalikod o paglaban sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Halimbawa, uh, sabi po ni Apostol Pablo sa ikaanim na kabanata ng Galacia, uh, ah, dito po sa talatang pito, sabi po niya, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin. Bakit? Sapagkat anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin sapagkat ang naghahasik sa kanyang sariling laman ay mula sa laman aani ng kasiraan. Subalit ang naghahasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kita po ninyo, napakaliwanag po niyan nung sinabi ni Apostol Pablo, anumang itanim mo sa buhay kaibigan ay aanihin mo. Uulitin ko, anumang itanim mo sa buhay mo ay aanihin mo. Kung ikaw ay magtatanim ng katamaran, aani ka ng kahirapan. Kung ikaw ay magtatanim ng pandaraya, aani ka ng kahihiyan o kaya'y kulungan. At marami pang iba. At yun nga lang, nakalulungkot isipin na marami ang umiibig na maghasik ng maling binhi. At dahil rito, ang kalagayan ng ating bayan ay pinagdidilim ng katiwalian. <laughs> Magmasid na lamang kayo sa ating mga kapitbahay, dyan sa kalye at sa ating mga barangay. Makikita ninyo ang iba't ibang anyo ng masasamang binhi na inihahasik ng tao sa ating bayan Nariyan ang mga tambay-tambay sa kanto na labas ang tiyan, mga nagiinuman sa kalye sa saliw ng maingay na video okay, mga nagsisigarilyo mga kabataang lalaki, mga nagsisipaglandi ang mga kabataang babae na sa panahong ito ay paunti na ng paunti ang tela na isinusuot sa katawan. Nariyan rin ang mga batugang asawang lalaki na walang magawa sa buong maghapon kundi ang manood ng TV habang ang asawang babae naghahanap buhay. Nariyan rin ang mga mandarayang nagtitinda sa palengke at mga magnanakaw na nagaan yung mamimili. At kaibigan, marami pang mali at masamang mga binhi na pwede kong banggitin buong hapon. Mula sa loob ng tahanan tungo sa kapitbahay, sa kalye, barangay, paaralan, pamilihan, opisina, kapulisan, pabrika, simbahan, pamahalaan at iba pa, marami ang naghahasik ng masamang binhi. Kaya't bakit ka magtataka na walang paglago at pagbabago sa ating lipunan? Kaibigan, hindi natin maluloko ang Diyos ng langit at lupa anumang ating itanim, siya rin nating aanihin sa ating buhay o sa ating bayan man. Subalit bilang Kristiyano, sa mga Kristiyanong nakikinig ng mensaheng ito, tayo po ay may mandato o kautusan ng langit na pinalalakas tayo na manatili sa paninindigan na maghasik ng mabuting binhi walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang ibanghelyo ni Kristo, ang tunay na pag-ibig sa Diyos at tunay na pag-ibig sa kapwa-tao. Sinasabi po sa atin ni Apostol Pablo sa ikasiyam na talata, dito sa ikaanim na kabanata ng Galasya, at huwag kayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Kaya't bilang Kristiyano, bilang tinubos ng dugo ni Jesus, ang binhi ng kabutihan na itinatanim natin sa buhay na ito ay pagyayabungin ng Diyos sa takdang panahon. Hindi niya po tayo pababayaan sa ating mga tapat at mabuting pagpapagal na maaaring siya lamang yung nakakakita. Ngunit kaibigan, pagpapalain ng Diyos ang ating mga mabubuting pagsisikap kung kaya't matuto tayong maghintay at sa wika pa nga ni Pablo, huwag tayong manlupaypay. Oo, maaaring sa ngayon ay higit na sikat at busog na nakangiti ang mga taong mandaraya, ang mga tiwali, ang mga palaaway, ang mga mayabang, ang mga paimbabaw. Ngunit kaibigan, tayo na Kristiyano ay naniniwala at tumitindig sa Diyos na siyang hukom ng langit at lupa. At simple lamang ang ating masasabi sa ganyang mga masasamang binhi sa lipunan. At ito yon, kapag ang Diyos ay nagsimulang kumilos ng kahatulan, walang sino mang Poncio Pilato sa lipunan ang makapipigil ng kanyang kamay laban sa makasalanan. Ulitin ko yan, kapag ang Diyos ay nagsimulang kumilos ng kahatulan, walang sino man sa lipunan ang makapipigil ng kanyang kamay laban sa makasalanan. Kaya't Kristiyano, maghintay ka lang si Heso Kristo at ang kanyang paghahari ang iyong huling halakhak na ganap na tagumpay. Amen.